Ehm, jeg tenkte til slutt ehm, nevne to ting angående den andre boken, Claude X-faktoren, som vil bli fremført eh, etter en pause. Emanuel ehm, Okar han skriver et sted Bruk det til noe. I en periode på 14 dager så bestemte jeg meg for å ta det han der sier, den oppfordringen, på alvor. Og jeg bestemte meg for å, i stedet for det som jeg vanligvis gjør, nemlig å kaste all den reklamen som kommer i postkassa, samle på den. Det andre 8. mai 1995 var mange av verdens eh, statsministre og presidenter samlet i Paris for å markere at det var 50 år siden eh, freden i, i 1945. Eh, foran Élysée-palasset så ble det sånn som man pleier ved slike anledninger, stilt opp, og man tok et offisielt bilde som ble publisert eh, på forsiden av avisene dagen etter. Vi ser Tysklands forbundskansler eh, Helmut Kohl, vi ser Mitterrand, vi ser Chirac. Men rett bak dem så står det en mann som ingen visste hvem var. Denne mannen han eh, viste seg å være en ganske alminnelig herre. Ytterst elegant, riktignok. Han fikk navnet Claude X. Og til tross for det strenge sikkerhetsoppbudet så hadde han bare gått rett inn, fulgt med gruppen av verdens eh, mektige han hadde spist sammen med dem, pratet om løst og fast, latt seg fotografere og gått hjem igjen. Innenfor sikkerhetstjenesten så taler man etter denne hendelsen om Claude X-faktoren. Det vil si en trussel som ikke lar seg identifisere på forhånd, og som det er vanskelig eller umulig å beskytte seg mot. Samtidig så er den helt harmløs, og konsekvensen er først og fremst at folk ler. Men som Claude Cassisian, som er hans egentlige navn, skriver i denne boken eh, 'Mitt liv med de kjente', han sier Min tilstedeværelse blant disse toppolitikerne på denne høytidelige dagen ble et virkelig problem.